Հանրապետությունում նշվել է Բերքի տոնը։ Դպրոցաշինությունը կառավարության առաջնահերթ ծրագրերից է։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Կյանքից հեռացել է Արցախի ժողովրդական արտիստ Աշոտ Բաբայանը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը չպահպանեց հաղթական հաշիվը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 7-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանական պատվիրակությանը, որի կազմում էին նահանգային սենատի անդամ Սկոտ Ուլիքը, անսամբլեայի անդամներ Ադրին Նազարյանը, Դանթե Ակոստան, Լորա Ֆրիդմանը, Մարկ Լևինը։ Պատվիրակությանը ուղեկցում էին Ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ողջունելով ամերիկյան պատվիրակության անդամներին, հանրապետության նախագահը նշել է, որ ԱՄՆ-ի, մասնավորապես Կալիֆոռնիա նահանգի հետ կապերի զարգացմանն ու խորացմանը հատուկ ուշադրություն է դարձվում Արցախում, հույս հայտնելով, որ փողորգործակցությունը հետզհետե կընդլայնվի։ Լրագրողների հետ չափազրույցում Կալիֆոռնիայի նահանգային խորհրդարանի անդամ Լորա Ֆրիդմանն ասել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են Կալիֆոռնիա-Արցախ հարաբերությունների եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ I believe the resilience and the determination of the people here. Այն ինչ ինձ համար շատ տպավորիչ էր, դա մարդկանց պատրաստակամությունն էր ապրել, հարարել այս երկրում եւ պայքարել իրենց սկզբունքների, իրենց արժեքների համար։ Սա շատ մոտ է իմ սկզբունքներին։ Ես հավատում եմ, որ այստեղ ապրող մարդիկ ինքնորոշման իրավունք ունեն եւ միջազգային հանրությունը պետք է սրա համար սատարկամ լինի։ Նույն օրը Կալիֆոռնիայի նահանգային խորհրդարանի պատվիրակությանն ընդունել են Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում հանդիպման ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդգծել է Կալիֆոռնիա-Արցախ բարեկամական հարաբերությունների եւ տարբեր մակարդակի պատվիրակությունների հետ ավանդույթ դարձած հանդիպումների կարեւորությունը։ Անդրադառնալով Կալիֆոռնիայի կողմից Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչմանը, խորհրդարանի նախագահը նշել է. «Համոզված եմ, որ այդ որոշման հիմքում եղել է Կալիֆոռնիայի ժողովրդի եւ անձամբ ձեր հարգանքը ազատության համար Արցախի ժողովրդի պայքարի, անկախության ճանապարհին գրանցած հաջողությունների եւ տարածաշրջանում խաղաղություն պահպանելու հարցում նրա ունեցած դերի հանդեպ»։ Այնուհետև ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում տեղի է ունեցել պատվիրակության հանդիպումը խորհրդարանի խմբակցությունների պատասխանատուների հետ, որի ընթացքում մասնակիցները մտքեր են փոխանակել 2016 թվականի ապրիլից հետո Արցախում արկա իրավիճակի, տարածաշրջանի անվտանգության ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների տարբեր ոլորտներում գործնական կապերի, մասնավորապես կրթական համակարգում հնարավոր համագործակցության հարցերի շուրջ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել խորացնելու համայնքների մակարդակով ձևավորված փողորձակցությունը։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանական պատվիրակությանը հոկտեմբերի 8-ին ընդունել է պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նա կարևորել է ամերիկյան պատվիրակության այցն Արցախ եւ նշել, որ հետաքրքիր ժամանակահատվածում են հյուրընկալվել, քանի որ հանրապետությունում այդ օրը նշվել է Բերքի տոնը։ Պետնախարարի խոսքով տոնի արդիվ ներկայացված ապրանքներն առաջին հերթին Արցախում արկա խաղաղության եւ զարգացման արդյունքներն են։ Անդրադառնալով Արցախում Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը Արայիկ Հարությունյանն ընդգծել է այն հանգամանքը, որ բացի հայ Հայաստանի Հանրապետությունից ԱՄՆ-ն միակ պետությունն է, որ ամեն տարի ուղիղ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Արցախին։ Տեղեկացնենք, որ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի Սենատը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչող բանաձև է ընդունել 2014 թվականի օգոստոսի 28-ին։ Ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգի օրենսդիր մարմնի անդամներին հոկտեմբերի 8-ին ընդունել է նաև արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը։ Հանդիպմանը նա ընդգծել է Արցախի անկախության սատարման ուղված Կալիֆոռնիայի վեհաժողովի եւ Սենատի համատեղ բանաձևի ընդունման կարեւորությունը եւ համոզմունք հայտնել, որ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը կարեւոր ներդրում կհանդիսանա տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Մասիս Մայլյանը նշել է, որ վերջին տարիներին լավ հիմք է ստեղծվել Արցախի եւ Կալիֆոռնիայի միջև տարբեր բնագավառներում հարաբերությունների զարգացման համար եւ հասունացել է փողկորցակցությանը գործնական բնույթ հաղորդելու ժամանակը։ Այդ համար համատեքստում կողմերը քննարկել են համագործակցության հերանեկարային ուղությունները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հոկտեմբերի 8-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում վաղ առավոտյան սկսվել էր Արցախյան գյուղատնտեսական մթերքների եւ արտադրատեսակների նմուշների ցուցահանդես տոնավաճառ։ Հանրապետության բոլոր տնտեսվարողներին եւ անհատներին հնարավորություն էր ընձեռվել ցուցադրելու եւ վաճառելու իրենց արտադրած գյուղ մթերքը։ Տոնավաճառում ներկայացված Բերքու բարիկն օրնել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Այնուհետև հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանի գլխավորությամբ պաշտոնական պատվիրակությունը շրջել է տոնավաճառի տաղավարներով ցանոթացել վաճառքի անված գյուղմթերքներին եւ արտադրատեսակներին։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանն ասել է, որ արդեն 7-րդ տարին է, ինչ Արցախում մեծ շուկով կազմակերպվում է Բերքի տոնը եւ այս տարվա առանձնահատկությունն այն է, որ ավելացել է մասնակիցների թիվը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի շուրջ 250 նոր տաղավար է ավելացվել, մասնավորապես ասել է Ժիրայիթ Միրզոյանը։ Դպրոցաշինությունը կառավարության առաջնահերթ ծրագրերից է։ Դպրոցի տիպային շենք ունենալու խնդիրն արդեն լուծված է Արցախի գյուղերից շատերում, սակայն նույն գյուղերի դպրոցներում մտահոգիչ խնդիր է մնում երեխաների նվազող թիվը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Երեխաների թվականակը քիչ է, ավելի շուտ քիչացել, բայց հույս ունեմ, որ ավելի կշատանան։ 51-ից աշակերտների թիվը նվազել է միջև 29-ի, հենց այ մտահոգում Հադրութի շրջանի Հակակու գյուղի հիմնական դպրոցի տնօրենին։ Բայց երեխաները ակտիվ են, մասնակցում են օլիմպիադաների տարբեր փուլերին։ Արդեն 6-րդ տարի կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղին ամեն անգամ երեխաները ստանում են լավագույն հատուկ մրցանակներ, ողջավորիչ է դա։ Առաջին անգամ մասնակցել ենք մեղու խաղին, որը մայրենին է նվիրված։ Էլի մեծ ողջավորությամբ երեխաները մասնակցեցին այդ միջոցառմանը։ Դպրոցի շենքը կառուցվել է 2009 թվականին, նախկին շենքը վթարային վիճակում էր։ Որոշ ժամանակ դասերը կազմակերպվել են սեփական տներից մեկում, միջև կառավարությունը լուծեց հարցը գյուղի համար նոր դպրոցական շենք կառուցելով, որտեղ արկա են ուսումնական գործընթաց անցկացնելու բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Հենց այդ տարիներն էր 8-9 թվականներին, որ մեր գյուղում երեխաների աճ նկատվում էր եւ դա չվրիպեց մեր վարչապետի ուշադրությունից, նայել նախաձեռնեց մեր դպրոցի կառուցումը։ Առայժմ երեխաների թիվը ավելանալու հերանեկարը միայն բացալի հույս է։ 2017-ին դպրոցի առաջին դասարանը ընդունվել մեկ կաշակ կերտ, գրեթե նույն պատկերն է լինելու նաև գալիք ուսումնականին, թե դպրոցի տնօրինությունն, թե գյուղացիները հույսը դրել են երիտասարդների վրա, որ ամուսնանան ու զավակներ ունենան, եւ գյուղի կյանքը կաշխուժանա, եւ դպրոցի։ Երիտասարդներ շատ կան գյուղ։ Մեր հույսը այդ երիտասարդներն են մեր դպրոցի աշակերտները քանի գնում են, նվազում է արդեն, աշակերտ չկա, ջահելները շատ են, բայց չեն ամուսնանում։ Մոտ մի 19-20 ջահել կա ամուսնացող, բայց դեռ չեն ամուսնանում։ Բելլա Լալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Եհակամինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Էնրյու Շեֆերը եւ Ստեփան Վիսկոնտին հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին նախապատրաստելու երկու երկրների նախագահների առաջիկա հանդիպումը եւ հստակեցնելու քննարկվելիք հարցերի շրջանակը։ Համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ նշել են, թե երկու նախագահներն էլ հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսել բանակցությունները հակամարտության խաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հանդես է եկել շատ անհաջող հայտարարությամբ։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը։ Նշենք, որ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ համատեղ բրիֆինգի ժամանակ հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն ագրեսիա է Ադրբեջանի դեմ, իսկ Ուկրաինան շարունակում է աջակցել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հանդես է եկել անհայտ անհաջող եւ անհեթեթ հայտարարությամբ, որը հակասում է Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հայտարարություններին ու սկզբունքներին։ Խնդիրը պետք է լուծել ոչ թե տարածքային ամբողջականության, այլ ժողովուրդների ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է ագրեսիային, ապա պարոն նախարարը փոքրինչ շփոթվել է, ագրեսիա եղել է եւ այդ ագրեսորն Ադրբեջանն է։ Միայն Ադրբեջանին դուր գալու համար անել միջազգային իրավունքից չբխող հայտարարություն ճիշտ չէ, շահեկան չէ, ասել է Շարմազանովը։ Հոկտեմբերի 6-ից 7-ը տարածաշրջան կատարած այցից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ նշեցին երկու երկրների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպելու բանակցությունները վերսկսելու պատրաստակամության մասին։ Թեմայի շուրջ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է Երևանցի քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ, ով հերթական այցով օրերս գտնվում էր Արցախում։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմից հետո Բաքվի անհիմն կոշտ ու կամակոր դիրքորոշման պատճառով որոշակիորեն փակուղի էր մտել։ Այս առումով Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, թե կողմերը պատրաստ են վերսկսելու բանակցային գործընթացը, փոքրինչ անսպասելի էր։ Արդյոք որևէ բան փոխվել է կողմերի դիրքորոշումներում։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի համոզմամբ այդ հանդիպումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հանդիպում տվում հանուն հանդիպման, բայց նրա խոսքով դա էլ քիչ չէ փորձը ցույց է տալիս, որ այդպիսի կոնֆլիկտները որտեղ որ ընդհանրապես չկա կամուրջ կողմերի միջև, ավելի վատ են զարգանում, քան այդպիսի կոնֆլիկտներ, երբ որ կողմերը ղեկավարները հանդիպում են։ Թեկուզ եթե ոչ մի բան չի կատարում, Թեկուց եթե իրենք, չգիտեմ, անեկդոտներ են պատմում կամ մեկը մյուսին ծեծում, այդպեսի օրինակներ եղել են փորձում միջազգային, բայց այդ հանդիպումները պետք է ուղղակի որ process-ը շարունակվի։ Երկրորդ բառը այդ process-ը միջազգայնացվում է։ Այդպես ասած, դուք Սիրիակում ունեք ոչ միայն հայ ու ադրբեջանցի, բայց ունեք ֆրանսիացի, ամերիկացի եւ ռուս իսկ դա միասին ինչ որ ֆորմատը անվտանգության իդեալ չի, հաճախ չի ստացվում տարբեր բաներ, բայց որ այդ հանդիպումները կան դա ված չի։ Դա չերս ամերիկացի նախագահ ծառայած արտահայտությունը հատկապես որ նա նախորդել է Հոգլանդի հայտարարությունը։ Ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք սա դիրքորոշման փոփոխություն է։ Ոչ, Երբ որ կակագնագործիչները խոսում են, իրենց խոսքերը դա գործիք է։ Իրենք ուզում են, որ process-ը շարունակվի ու ճիշտ են ուզում։ Ու այդ շրջանակներում ասում են ինչ որ ասում են ուղղակի, որտեվ եթե իրենք հոմ քաղաքագետ չեն, իրենք իսկ անդրադառնալ չեն, չեն կարող ասել ոչ մի բան չի լինի։ Պետք է ասեն, այս պետք է լինի, այդ պետք է լինի, այդպես պետք է աշխատակեն։ Դա գործիք է, որ process-ը շարունակվի ու Այսինքն ոչ ոգևորվել է պետք այդ խոսքերից, ոչ էլ Չէ, չէ, ոգևորել դարձ պետք չի առնվազն կարճ ու միջին պերսպեկտիվայով ոչ ոք չի փոխվի։ Սպասել, որ ինչ որ բան կտրուկ կարա փոփոխություն լինի, հնարավոր չի դա։ Վերջի տարիներ, տարիներ արդեն 2000-ից 10-ից կողմերը աշխատում են եւ հանրնակարգը ոչ թե դրա համար որ գտնեն լուծում կոնֆլիկտի բայց մենեջմենտին, որ կոնֆլիկտը մնա առնվազն այդ վիճակում ինչպես կա, որ ավելի քիչ կրակեն, որ ավելի այդ ինչ որ խոսում են, որ պետք է մոնիտորներ լինեն, պետք է ինչ որ մեխանիզմ լինի, որ իմանան ով է սկսում, դա ինչու է բարը կոնֆլիկտ լուծելու համար իհարկե ոչ։ Դա ոչ թե կոնֆլիկտ լուծումն է, կոնֆլիկտի մենեջմենտը, որ ավելի քիչ մարդիկ սպանվեն ու կոնֆլիկտը մնա այդ վիճակում ինչպես որ կա ստատուս կվո։ Յուլիա Վանյան այսօր Կյանքից հեռացել է Արցախի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Բաբայանը։ Այդ կապակցությամբ Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության ներկայացրած մահախոսականում ասվում է. Արցախյան մշակույթը ծանր կորուստ գրեց։ 2017 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կյանքի 71-րդ տարում իր մահկանացուն կնքեց Արցախի հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պարարվեստի նվիրյալ եւ երախտավոր Աշոտ Արաքելի Բաբայանը։ Նշանակալի է Աշոտ Բաբայանի դերը Արցախում պարարվեստի զարգացման, Արցախի բարի պետական համույթի ստեղծման գործում։ Աշոտ Բաբայանը ծնվել 1946 թվականի փետրվարի 10-ին Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղում։ Պարարվեստում առաջին քայլերը սկսել է Ստեփանակերտի պիոներների տանը գից գործող պարախմբում։ 1961 թվականին ընդունվել է ԼՂՄ-ի երկի բարի պետական համույթ որպես պարող։ 1965 թվականին մրցութային կարգով ընդունվել է հայկական ԽՍՀ երկիպարի պետական համույթ որպես մենակատար։ 1965-ից 1969 թվականներին Երևանի Պարարվեստի պետական ուսումնարանի դասական բաժնում մասնակցել է դասընթացների։ 1969 թվականին հրավիրվել է ԼՂ-ի միվ երկիպարի պետական համույթ որպես պարուսույց։ 1993 թվականին նշանակվել է ԼՂ-ի երկիպարի պետական համույթի տնօրեն գեղարվեստական ղեկավար։ 2012 թվականից աշխատում էր Արցախի Բարի պետական համույթի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում։ Իր ողջ ստեղծագործական գործունեությունն Աշոտ Բաբայանը նվիրաբերել է Արցախում հայ ժողովրդի մշակութային հարուստ ժառանգության պահպանմանը։ Տասնյակ տարիներ ղեկավարելով Արցախի Փարի պետական համույթը, նա դաստիարակել է Փարարվեստի մի քանի սերունդներ, ովքեր այսօր հանդես են գալիս Արցախի տարբեր համույթներում, դասավանդում եւ կատարում բեմադրություններ։ 2003 թվականին ԼՂ նախագահի հրամանագրով Աշոտ Բաբայանը ապարգևատրվել է Վաչագան բարեպաշտ մեդալով։ 2005 թվականին Աշոտ Բաբայանին շնորհվել են ԼՂ արվեստի վաստակավոր գործչի, իսկ 2007 թվականին ԼՂ ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչումներ։ Հայրենի մշակութային տասնամյակների նվիրվածության շնորհիվ Աշոտ Բաբայանը վայելում էր հայրենակիցների սերն ու համակրանքը։ Նրա հիշատակը վառ կմնա Արցախի արվեստասեր հասարակության հիշողության մեջ։ Անդառնալի կորստի այս ցաներ պահին մեր խորին ցավակցությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում հանգուցյալի հարազատներին, մերձավորներին, սաներին եւ նրա արվեստի երկրպագուններին մաղթում տոկունություն եւ հոգու կորով։ Աշոտ Բաբայանի հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել այսօր հոկտեմբերի 9-ին։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 4 անընդմեջ պարտություններից հետո ոչ ոքի արդյունքով ավարտեց ելույթն աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի եվրոպական գոտու մրցաշարում։ Վերջին 10-րդ տուրում Արթուր Պետրոսյանի գլխավորած թիմը հյուրընկալվելիս 1-1 հաշվով ավարտեց Ղազախստանի հավաքականի դեմ հանդիպումը։ Խաղն անցկացվեց Աստանայի Աստանա Արենա ստադիոնում։ Եղմբի մյուս խաղում Լեհաստանի հավաքականը դրամատիկ պայքարում տանը 4-2 հաշվով հաղթեց Չեռնոգորիային եւ 25 միավորով գրավելով առաջին տեղը նվաճեց աշխարհի առաջնության 2018-ի ուղեգիր։ Դանիացիները 1-1 հաշվով ավարտեցին Ռումինիայի դեմ տնային խաղը եւ 22 միավորով զբաղեցրեցին երկրորդ տեղը նվաճելով անցումային խաղերի ուղեգիր։ Հայաստանի հավաքականը 7 միավորով 5-րդ տեղը գրավեց խմբում, իսկ Ղազախները հավաքեցին 3 միավոր, ընտրական փուլն ավարտելով առանց հաղթանակի։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 19-ից 23 աստիճան տաքություն։